Die Heere het vir Mooses gesê, klim op hier naartoe, breng Aaron, Nadab, Abi en 70 leiers van die Israëlieten saam met jou. Hulle moet een keer wegstaan en my vandaar af aanbid. Mooses, net jy mag nabij aan die Heere kom, die ander mag niet nader kom nie, die volk zelf mag glad niet in die berg uitklim nie. Mooses het na die volk toe afgegaan en vir hulle alles gesê wat die Heere beveel het. Hulle het soos een man geantwoord, ons zal alles doen wat die Heere gesê het. Mooses het alles wat die Heere vir hom gesê het, neergeskryf. Hy het vroeg die volgende ochtend opgestaan en een altaar aan die voet van die berg gaan bouwen. Hy het rondom die altaar twaalf klippe ingeplant. Dit was voor die twaalf stammen van Israël. Daarna het een jong Israëlite laat kom en hulle beveel om bulle vir die Heere te offer. Dit was brandoffers en vredeoffers vir die Heere. Hij het een deel van die offerdieren sy bloed en houwers opgevang. Die andere helft het hy oor die altaar gesprinkel. Daarna het Mooses die boek van die verbond gevat en vir die volk daaruit gelees. Hulle het weer allemaal soos een man geantwoord, ons zal alles doen wat die Heere gesê het. Ons sal daarna luister, Mooses het toe van die bloed in die houwers gevat en oor die volk gesprinkel. Hij het gesê, Hierdie bloed bevestigt die verbond wat die Heere met jullie gesluit het toe hy hierdie woorde vir jullie gesê het. Mooses, Aaron, Nadab, Abbe en die 70 leiers uit Israël het toe in die berg uitgekeel. Daar het hulle die God van Israël met hulle eie oor gesien. Onder sy voete was iets wat gelijk het soos een vloer wat met saffersteene uitgelee is. Dit was zo so helder soos die blauwe lucht. Hulle het omgezien en hy het nogthans niks aan hulle gedoen nie. Daarna het hulle in sy teenwoordigheid geëet en gedrink. Die Heere sê toe vir Mooses, klim op na my toe hier op die berg. Bly hier, ek wil vir jou platklippe gee waarop ek die wette en geboeie geskryf het wat jy vir die volk moet leer. Mooses en sy helper Ooswa het teen Godse berg uitgeklim. Mooses het vir die leiers gesê, wacht hier vir ons totdat ons weer na julle toe terugkom. Aaron en Her is hier by julle. As enige probleem opduik terwijl ik weg is, moet jylle na hulle toe gaan. Mooses het daarna teen die berg uitgekeem, die wolk het oor die berg gang, die wonderlijke teenwoordigheid van die Heere was op sy naai, die wolk het zes dagen lang oor die berg gang, op die zevende dag het die Heere uit die wolk na Mooses geroep. Voor die Israëlieten onderkant die berg het dit gelijk soos een vier wat boven op die berg brandt. Moeses het verder teen die berg uitgeklim en in die wolk verdwijnt. Hij was al te saam 40 dagen en 40 nachten lang daarboven op die berg.